вас да каже Бог има цел за мене. Бог има цел за мене. Бог има план за моя живот. Бог има план за моя живот. И аз го прифакам Божия план за мен. И аз го прифакам Божия план за мен. Кофи давам. Той е най-доброто за мен. Той е най-доброто за мен. И аз викам амин на твоето. Е амин. Амин. Значи, Бог има план, Бог има цел за твоя живот. прашение е първо, дали ти го знаеш кой е taj план? И второ, ако го знаеш, дали го остваруваш taj план? Колко мина от вас веруват? Съгласно ноши го пишува. Какво да знаем Божия план? Читаме в Библията. Амин. Ако го знаем Божия план, що е потребно? Ово сега ще го кажаме да, го изпълним, да го изпълним, да веруваме и с вера го изпълним. Значи колко мина от вас веруват? Дела 4.12 вика, нема друго име под небото дадено за спасение на луѓето. Колко мина от вас веруват дека името Исус е единствено име за спасение на луѓето? Искрено ли веруваме тоа? Добро. Колко мина веруват дека луѓето умират без покаяние и вера во Христа и одат у пекол? Много. Веруваме Добре. Да, Че ви подсетвам само Лука 16 глава, там приказната за Лазар и богата Шорнели. Буквално. Веруваш ли дека дори твоите близки от семейството са изгубени, ако не им сведочиш? Да, да. Праши ги тоа, е, що ти правиш за това? Сведочи ми. Сведочи ми. Моля ми се. Молиме се, канеме ги на църква, даваме и литература, сервираме средби с други верници, пазите една от работите, защо некогаш нема да сакат само от тебе, затоа што много добро те знаят. То не мора да е лоши работи. Едноставно, ти си близки, и до тук име, сака да чуят от некој друг. Наместите према годините, возраста, пола, некој друг брат, сестра да дойде исто така, како приятел, дойде на кафе да видиш на майка ми с татко ми. И аз съм готов правил и фала Богу, верувам дека и двајцата ги видам на него. Значи, колко нашиот живот го потвърдува, то ще го верувам. За много работи. И аз и ти ке кажеме, верувам Господи, верувам дека няма друго спас... име за спасение. Ама що правиме? Колко ургентно го прифакиме? Китност да дадеме на тай повик речем, ти си създаден с цел. Бог работи на овай свет, на спасението на душите. И сака при това ти да му се придружиш от тази работа, от този дел, от тази акция на събиране на последната жето. И аз буквално верувам дека живеем последно време. И дека 5 до 12 може би, ще се вика, може би минутка до 12 и трябва да се зафанеме да видим дали от тази последна жертва да се завърши работата. Ти како верник не забравяй, Бог сака да те употребе от делото. Ти како верник имаш служба. Значи, кога кажем Бог сака да те употребе, то е двустранно. Првото е твоята служба от църквата, односно оно што Бог сака преку тебе, кон твоя брат, кон твоята сестра, от църквата да го направи. За да викаме, ти имаш служба. Колко души имат служба тук? Сите. Сите ли имаме служба? Добро. Ще го видим това. Да се покаже колко души имат служба. Ке излезат овие луги, ке заминат, кеше Господ ги воде и празнините трябва да се подполнат. Ние ели сите служба, терче за са от проповед, дали со чистени, дали со шој да е трябва да се надопълни. Що е правото? Служба кон верните. Второто е, ти имаш задача или мисия евангелизация на неверните. Не е тешко да се запамне. Бог сака две работи от мене да ме употребе. Да му употребе за верните, да му употребе за неверните. Амин. Що сака кон верните? да охрабриш, да потикнеш, да помогнеш, да се молиш. Що сега како неверните, да евангелизираш, да ги доведеш до Господ и да ги растеш, кой ке стана твои брака и сестри, да ги растеш за Господ от църква. Амин, амин. Амин. Потребно е да настояваме како на вагата да има един баланс. И братолюбие, да се дружиме, да се охрабруваме, да се потребаме си един со друг сите, Ама да не забравяме дека е и ово другото, дека не смееме да го занимаваме. Евангелизацията на неверните. настојувайте, и ако знам дека сите ние ќе имаме некош обнената или оп, на другата страна повеќе е желба, зависи кој каде му е дарбата и ќе се чувствува повеќе јас сум само за верните. Нема да ги изключуваш неверните. Или некој ќе вика јас сум там да евангелизирам. Не ги забравяй браките и сестрите дръжи в баланс всяка школа. Е. имаш прилика, послужи. А Господ ќе биде со тебе и ќе благослови. Значи, можеме ли да кажеме дека сме создадени и спасени за на второто со цел да евангелизираме? Амин. Амин. Што значи евангелизација? Евангелизација значи едноставно да се каже евангелието. Да се споделе добрата вест. Ели, евангелион на гръчки значи радостна вест. Замислите от това време, кое е пишуван Новия Завет, они се изпрекяли по е почината между другото и а, маратонската тъките, маратоните, да последна битка, тай изтърчал 42 км и вика Евангелие, Евангелие, Евангелие, шо бе? Ние победиме. Или на цара му се роди син, има наследник. Евангелие, Евангелие. А я търчеме маратон ми живото и викаме Евангелие, Евангелие, човек! Исус умре за тебе, за твоите греби. За ти да не отидеш у пекло, приятеле, брат, сестра, комшия, колега, не можеш. Евангелизация значи да се споделя Евангелието и причината защо веруваме у Господ Исус. Всеки от нас има своя приказна. Амин. Амин. И нашите приказни са различни за тоа што ја и ти сме различни. Господ на най-различен начин ја е достигна. И таа приказна треба да ја разкажеш на што е можно повеќе луѓе. Затоа што твојата животна приказна не знаеш каде ќе запале, чии животи ќе промене. И Јас поверува три точки. Јас го српна Господ кога? Три точки. Значи, що Бог направил со твоя живот? Кога вършим евангелизация разкажуваме го нашия живот, промената на нашия живот, добрата вест на нашия живот, со цел за да тия другите кои ще слушат исто така да поверуват. Да имат файде, да имат полза. ли? Не сакаме нищо лошо. Не е целта бройки, за да може да се шликаме и штракаме, Целта е нивният живот да биде променен како што на мене некој си дотрчал и ми кажал Евангелие, Евангелие и ангел поверувал од безбожни комунист со гадна уста како ми сега ще ги цитира пред малце. Секој втори збор за жал да дојде ред да биде секој втори збор за Господ. Епа, не ли е тоа промена? Да, да. Слава Богу и аз се радувам за правилното, че Господ е направи. Значи целта е тия, що те слушат, да поруват, да посакат, да станат како тебе и мене. И аз го сакам то, що ти го имаш. И аз го сакам той, Исус, за кой що ти изборуваш, да направи промената в моя живот. Тежко ли е да се разбере задачата от Бог, що си вика евангелизация? Не, не. Не трябва да разкажем Евангелието како добра вест. Не како, знаеш ли, ти трябва да се откажеш от цигарите. Ти трябва веќе во не а, а. Тоа е лоша вест. Кажи му добрата вест, Господ може да те ослободи. Ако ти стварно сакаш, Господ може да те ослободи. И тука на земята, и там в вечността не можеш да завършиш у за секојаш, приятеле. Ти си создаден и спасен со цел да евангелизираш. Кога кажеме евангелизация, може би малко ви е широко, ама айде да го поделам и Тоя на два дела. Сведочение би било първото. Сите ние сме повикани да бидеме сведоци за Христо. И ке се повторам себе си по кой знае кой пат едно сборче дела 1.8 Христос вика, ке го примите Светиот Дух, и ќе бидете чии? Мои сведоци. Христови сведоци, не еховини сведоци, така ли кажеш? Мои сведоци во Юдеа, Самарија, до краевите на земјата, така ли? Ерусалим, Юдеа, Самарија, до краевите на земјата. И ти сме повикани да бидеме сведоци. Нема сите да бидеме мисионери, да пътуваме в други земји, Нема сите да бидеме професионално вработени от църквата, да обавуваме не знам какви функции, ама Христос сите не повика да бидеме Негови седоци. Да разкажуваме на който стигнем. Колеги, хвала Богу, тук имаме и сестри, и бракя, што огнено го правят тоа. И аз много се радвам като пастор. Искрено си кажу. Овој е црква што расте, црква што ветува, црква што вика Господи, ние сме живи. И кого стигнеме, нема да го оставиме така ниво. Ќе направиме трага да има. На работното место, убавите, секаде кај што ќе стигне ново село, Господи, да се потресе. Што е сведочење? Пак тоа е истото. Сведочење да си разкажеш што тоа Исус направи за тебе, нели? Мојот живот беше таков без Исус, и аз го Христос на тази начин почувствува потреба сфера дека ми трябва. Моя живот денеска со Христос е таков. Без какво го средна и со него денеска. Кратка работа. Сведочени. Ти можеш да сведочиш и за вакви работи, Господ направи денеска за мене Тото, моли се, тамо и тамо. я е променете. Може да разкажуваш какво се е Господ е благословил, ама пробай е, секош фокусо да биде на Христос, защото Он прави. Е, сега веќе, когато зборуваме за евангелизация, евангелизацията не е само сведочение, ама църквата е обвързана да действува локално с свидочението. Нали? Без свидочение няма раст на църквата. Няма нови души. Църквата замира. Второто нещо е мисията, мисионирането. Е, вол веќе, за кое ги помазаме, изпратиме, молиме се за Зоки и Оле. Значи, мисионер е некой, що е изпратен. Гръцкият збор е апостолос, е вид апостоли да бидат изпратени, за да почнат някои нови неща. Ново дело, нова църква, ново место, нови луѓе. Разбирате ли? Нова организация нека да се почнува. Нещо ново. Мисия, мислам дека довагат е а, латински язик и е точно това истото. Значи трябва да се биде изпратен от Бог или от църквата за определеното место, работа на където Бог воде нация, група, язик за нещата да бидат променети. Памнеме ли? Ние сме създадени с цел, ние сме спасени с цел да евангелизираме и то локално прикосвидочение, по-широко со мисионирање. Затоа викам мисионери не се са само тие кои што возат големи джипови, кои што за жал некој што погрешно слика по Скопје и на други места. Не? За жал јас сум слушал и некои други кои што имат цели куки со слуги и со такви работи. Погрешна слика. Мисионер за мене е и човек што ќе се спушта на нивото на луѓето, живее тука, јаде го лево кој што и другите го јадат и е пример за сите за тоа како Христос дојде на оваа земја и се да ги измие нозите на своите ученици да демонстрират, да покаже го самиот Бог. Ти и твојата цел споделување на верата ќе подсета Марко 1 глава 17 стих, каже Господ Исус вели, врвете по мене и аз ќе ме направам рибари на луѓе. Знаете на кой го спорува тоа? На рибари. Они вика на рибари, аз ќе ви направам рибари, ама не на риби, на луѓе на луѓе. Виде, многу добро знаете што е рибарење, јас ки со ваши речи ки јас јас тоа истото сакам кој што ловите риба, за мене вие сега да ловите луѓе, да спасувате душички за царството Божие. Ако тоа им го кажа на апостолите, дали денеска се однесува на мене и на тебе? Да. Значи он сака и ние да бидеме рибари. Трябват ли ни вадици? Мрежи? у духовна смисла. Не ни трябва физички, ама ни трябва нещо со кое ще ги привлечем. Да. Ја верувам, нашия живот, нашата порака, малко тренинг и мудрост каквото да го направим. е? И оп, е да. Господи, благослови да ви рибари. Амин. Со кафе. А? Со кафе, амин. А, браво, ете рибари ще ти тикнува. Рибата ќе ловат со кафе. Супер. Добра идея. Споделување на нашата вера. Зашо е потребно споделување на верата наша? Мати 28 глава от 18 до 20 стих. Сите вие надевам се прочитали сте не слушат, нели Игорче? Игор ке ве кара. Много. Много са е. възбудени. и аз ми е, викам, е, трябва вода да дува малко сигур, че ми е най-вероятно. Добро, ще не се заспали от тия преска се прозява, ще викам, ако може я да заспям до дека проповедам. Събрах. Ама какво викате ли? Шкупото дома, ако не си ги среде работите. А, така. да е шопо. да си гледаш работа. А, така. Можем ли? Значи Мати 28 глава 18 до 20 стих е подсетам кешо. е пишано големото послание Христово. Одете по целия свет, проповедайте го Евангелието, нели, на сите народи, почувайте ги да държат все, що съм ви заповедал, кръщевайте ги в името на Таткото си и Светия Дух. Така ли? Защо трябва да евангелизираме? От и то е Христова заповед. Точка. Ако нищо друго, да вече не Запамнете запомните го барем тоа. Господ ме създадел со цел и спасил со цел да евангелизирам. Зашо? Затоа што е негова заповед. Он тоа го правеше, он тоа го заповеда и аз одам и ќе следам Христос и тоа што ќе собирам душички. Значи, он го заповеда. Второ, затоа што он умре за нив. Има ли смисла Христовата жртва на кръсто, ако јас и ти тоа не го кажем? Залудно умрел в тази случай. Ако никой не му каже на човека, коя е бенефито, ползата за таков е човек? Ако никой никош не стигне от нас или на било кой начин да прочита, да разбере дека, ей, ало, Христос умре за теб. Най-големото. Най-вредното нещо що можеш да го направи. Значи, защо споделуваме нашата вера? Зато, що е заповед и зато, що Исус умре. Ти му даваш слава на Бог, разкажувайки за най-голямата, за най-вредната работа. Не сборуваш за това какво може да се добие на лотария. Не сборуваш комбинацията или само работа, как да сме, не. Сборуваш за спасението на душата преко Христос. А ако не знаят, края ке им биде, опекало по-ново. Луѓето гинат заради непознавание на Бог. Нема много филозофия, черно бело, нема. Или ки видиш разбойнико ще ке викне, Господи, сети си на мене, или ки видиш онай другио, 50% другата страна, луѓето ще ке решат, абе, ако е он Ајде да го видам и мене нека, нека се симне себе си и нека ме симне мене од кръсто, а? Што треба да споделяме кога зборуваме дека треба да евангелизираме? Прво Коринтијаните 15 глава, 3 и 4 стих Зборува за тоа дека Христос умре за нашите гревови според писмата, беше погребан и воскресне на третиот ден според писмата. Пазите, се што Господ Исус правеше беше според писмата. Кого проповедаме ние? Проповедаме Христос, кој што можеш да го најдеш у Библијата, у Стариот образ. Все, що Исус правеше, правеше според писмата, Он ги изпълни писмата. Има една слика, некой македонски уметник от скоро на телевизия виде, нацъртал Библия отворена и замислите тук е засечена, на кръст, дебел, и окръстал го гледаш Исус. За мене беше одушевувачко, дека ти трябва да отвориш Библията и да го видиш кръсто и да го видиш кръста Исус от тая глъбнатина. Тук ке го найдеш Исус. Се Исус на сега сежа, мама. Верувайте, Слово Божие. Защо трябва да им кажуваме? Що е то, що трябва да им кажуваме? Кажуваме за Христос, кой ще можеш да го найдеш според писмата, описмат. Читай ги. Ако не, дойди тук, слушай къде ще се проповеда. Разкажи му за писмото и що това Исус направи се според писмото. Нели? Изпълни го писмото. Какво да я споделяме нашата вера, православяните, ден 5? Вика, нашата а, проповед не беше само с зборови, ба, ба, ба, ба. Знаете како политичарите? Но беше со на дух и сила, со сигурност и сувереност. А не само да ами, ме знаеш неколба и приказки, што су и аха. Него го проява на дух и сила и увереност. Павле дойде и го проповедаше след това и имаше ефект, фала Богу, за това, Бог го потвърди. Кога трябва да сме спремни за споделувание 2 Тимотей 4.2? Проповедай го Слово. Време и не време. Поучувай, покорувай, покарувай, укорувай, зборувай, охрабрувай. Все, що е потребно. Затоа што ќе дојде ден, вика писмото, кога луѓето ќе им досаде да слушат здравата наука, Ке си барат да се изберат учители, ще ги, ги скокот като ушите. Пише го. Кога? У време и у невреме. Не те прашува, о, колко би е денеска, обава, ще сака да проповедам. Е, денеска не ми е да, да проповедам. У време и у невреме. И кога се чувствуваш, и кога не се чувствуваш. Некой може да се спаси ќе ве подсетам на пастор у недела, шо викаше на пастора Окамбран, кога се е случило првото чудо, таму нивната црква му било скиснато веке преко глава, не? И вика, отиде и се моли, е, пастор сум, шо да прави? И бум, Нещата се случува. Не ти какво се чувствуваш. Верата не иде от чувствата. Иде от верата. Иде от онай, у кого веруваме така да споделуваме нашата вера. От ти е заповедано, не От Исус време, от луѓето е гинат, одат у е пекола. Що трябва да споделяме за Исус, кой ще може да го најдат по писмото? Какво да споделяме со сигурност, да тражим Господи потвърдите со Словото? Кога трябва ма и секош, у време и у невреме, без разлика дали се чувствуваме или не се чувствуваме спремни. И пак ќе ви подсетам, разкажува твоята животна порък. Много от нас имат прекрасни животни приказни. Промена глъб от минус у плюс, от мрак у светлина, от смърт у живот, от проклество у благослов, от глупости у мъдрост Божия, от раз, разсипници благословени домакини, от безбожници до побожни луѓе, од такви атеисти, да дојде ред преку устата нивна да се проповеда Словото. Имаш живот на приказна. Никой не може да ти го демонтира твоето изкуство. Ти си ти и секош ќе видиш тај. Не може да ја променат. Не може да негират. За се друго може да спорат. Ама оно што си бил, те ще те познават и ще знаят какво си се променил. Не можеш да го избришат. Разкажи е своята животна приказна. какво беше ти? Нека да се разпознаят какви са они сега от това какво беше ти. И аз ки ви кажа, моят живот беше празен. Се нещо ми флалеш. Се мислиш, ако е въобще е вълна, ако го найде едно. А може ли е воя нещото, може ли поезията, може би спорта, може ли любов, може би другарство, може, може би, може ли ама се за кратко време не било тоа, не било нешто, било некој. Се додека не ме ден него, да ја пополне таа празнина, за да знам, хух, сега сум комплетна личност. Знам дека таа слагалка празнината беше сега Исус, за да знам, он бил тај што ми фалил на мене, а не нештот. Не стварите. Е Какова сретна ми некој дојде да ми разкаже, за да ме испровоцира како комунистички омладинец Ай да проверам стварно има ли Бог. А що ако стварно има? аз борувам за себе, ти разкажи своята приказна. Како ти свана дека тебе ти трябва? Исус? Кай беше тази точка пресвртница? На кой начин? И му кажи на приятела, приятелката, истото това може и за тебе ден, днеска така да се промени. Твоя живот преку не банките, не парите, не работата, не успеха, не школото, не дипломите. Без Господ сите сме изгубени, промашени. И каков е твоя живот денес? Да биде толкова очигледна разликата измеѓу тоа и аз беше таков и тоа хай сум сега. Да го видат и да го чуят. Радост, радост, благослов, да е едноставно посакат. Значи, кои промени се случија от твоя живот, от който си станал християнин. Айде практични съвети за споделуване на верата, за да можем да евангелизираме, да сведочиме, да разкажуваме. Вие, кои ще си запишувате, ако има такви, освен Сузе гледам Пенкалце, ке трябва да памните. Моли молитвата е ключ за всяка работа с Господ. Ако не се молиш предходно, да кажеш, Господи, тражам от Тебе небесна средба, со луѓе што стварно се гладни. Јас лично верувам дека овај е град сега има некој некаде што може би држи пушката према себе си и вика, дари, дали да повлечем от ми е доста века од овај живот. Оти нема пари, оти студентот треба да се плате, оти сметките стигат, оти извршители идат или да вземам ножа, или да скокнам от височината, или, или, или. Има някой, и денеска, ако ти се молиш, Господ може да те отведе. казвам се, например, на един човек, човека, вежбал съм това слушание на глас от Божи, имам го кажува на пора, на някакви се сетат, вика, тръга с околата, и Господ му вика, сега заедно ти тук ми е продавницата. Добро, Айде да видам от тебе е тоа. Улези, купе галон, мислам дека е скоро 3 литра млеко. Добро, и сега одим према парко, одам према парко. На втората улица десно, на втората улица десно. Айде на третата куќа там лево. И на третата се И Тук е ли Господи тук? Звони на вратата. И звони излава некоја е жена. И вика, и аз извинявам, Ама знаете, <clears throat> аз съм християнин, ще се моля и знаете, може би съм грешка, ама мене Господ ме рече да ви го донесам во млекото тук. Ива. И нещо почне на шпански, дойде тай Маши со разпан шпански, английски, почне да му сборува на него. И вика, ние от преска за нашето бебе немаме млеко. И се молеме, Господи, ако си жив, прати некой да донесе за бебето млеко. Само заради това, що се е вежбал да го слуша гласо Божи. Да чуеш и да се покориш, беше речал някой, не ли? Успехо у християнството. Колко ли повече, ако сакаш да некоя душичка биде спасена за Господ? Господи, кола е правата душа, хай да отидам, дай ми ги зборовите, що да му кажа. Има да се шокира, кой ке фанеш може ми некои работи ти да збориш, вика, от дека го знае на Бога. Зоки Мялков, що трябваше да дойде, ми кажуваше за Мичо, приятел в некни, а и нови ще дойде. И като право, ха, гледа го Игорче, шо му е, бе? Ха, Игорче. <laughs> Шо ни е да ме сите, ха? ги има вълни кръщевание. Ай, яки ти видам зъб кум. Защото се кръстят. И вика, ако пастор Дейв, се само малко. Пастор Дейв Кофан да кажува, може да си мине момент горе, да имаш пари, да имаш жена, да имаш хубава работа и веки следния момент да нямаш жена, да нямаш пари, да... Ти да не му кажи вана, вай, вай, вай, отека не знае меш. Отека е, вай. Разбирате ли? Кога е нещата са водени от Господ. Да. Сега да кажа накратко за моята първа молитва. Милчето ми вика еднъж, къде е ги разговаряме, да ме доведе от църква, да вика, Баба, ама трябва да се молиш. Е, чакай се моля, маяки се на кукукай се моля. И тук дойде на Алфа, и като ще се развива работите, не видим, дойде на Алфа и Ангел вика, ай, че почне. Почна яка по всеки ден да съм заболил, почна моля да си. И минават 3-4 месеца и навече тук имаме служба. И ангел вика, времето не и вика, ме, да вика, кой не се а дома ке се моля. Леле, я луд, како я да не се моля? Защо я да не се моля? Луд, како не съм се молил? Мислам, и то само Бог не може да го направи. от што да ти е било нещо, што не можеш да помислиш на него за 4-5 месеца да не можеш без нея. Така. Е. може само Бог и никој. Прекрасен Бог, голем чудо. Хвала ти, Боже. Практични съвети. Молете се за душите. Второ, учи какво се а, сведочи, какво се сборува, какво се евангелизира. Прашай някой, ще знае. Или ай заедно да излезем и аз сакам, не Рибарението. Можеш то некој поста рибар. Да отидеш. Дебе какво се мести цревецо. Вошките какво ги местат, не знам шо. И други работи. Значи учиме покрай прашуваме. Вежбайте се, ако някой сака, моля да застане да се вежва успоставяш контакт би било следното. Ей, нали? моля да излезеш, да бидеш мигилугите. Нали? От дома не се е учи евангелизация, сведочение. Моля да бидеш приятел, природен, седнеш, ке почнеш со било шо. И политика било, и спорт било, и секундневно, и времето, жешко, и дожда, и си история. И оп, темата ќе се најдеш за Господ. И ще е тежко. Секоја е тема, верувайте ми, кой сака после нека седне, за две минути може да свърте за Господ. Да. Всеко една тема може да се завърте за Господ. Били добър слушател и на човека, и на Светия Дух. Ако сакаш да видиш чуен, трябва да слушаш. За да стекнеш правото да видиш чуен, трябва да слушаш. Слушай го Бог, Светия Дух, слушай го човек, защото той кажува, и у себе си може ли, Господи, що да кажа, не аз да лупнам сега, аз колком кордон, бам, бам, два сбора с от пет стиха, рататата и готово. по можност трябва да се трудиме секош кой ќе сведочиме или евангелизираме, да бидеме солиция од ист пол. Тоа значи машко на машко, женско на женско, освен ако не сте пар, Јас за тоа си ја водам моите невеста, па да за сите биде да спреми, да да, кои да са, да дойдем да сведочиме и по можност на само. Затоа што глупница, јас така ги викам, глупница, доживувал сум го още во времето кога бев во Македонка, лав, лав, лав, Е това е само чекат нещо да ти кажат и да е, и да не е. Ми тоа кога се насамо, луѓето веќе са некако отворени разоружани, по-спреми. Посебно такви како кај милчето терапијата кога дойдат и со нај яден поглед и керенец. Ке ми измасираш, няма? Ке те масирам и ке ти кажем след Господ, не ли? А, така. Имай довер в Бог. Това значи, четире го Словото, кажи и верувай дека збора шо го кажуваш има сила. Не са твои зборови. Божи зборови излезат преко твоите уста Значи, Божия сбор има сила да продра и да промене живото на човека, да даде надеж, не ли? Колко повече има Божи сбор или в контекст на Библията, вероятно има по-голема сила. Не нашите филозофии, не нашите мудрования, не нашите стратегии и начини, како ќе се променят луѓето. И секој пат си има со себе си некој трактатче, христијанска литература, ново завече, добар човек, веќе не знам на колку души, е нај, е, е, кај, викам, имаш ли го Аха, од таа книжката да ти дам. Може, нема проблем. Ама мора да бидеме спремни, нели, секоја прилика. Ај сега да видим, бум бум. Ако не ги носиме, ако пиштолите не се напълнети, нема што да, да се онеде. Кажи брат на брзина. Да, сестрата комшията тая на столе, отбавя, да не искаме вика, или ти вика, верник си, викам да, хвала му на Бога. Ай, вика, покажи го Господа го видам. Викам, дойде до кана, седно, седно, че садки го Господ те. Заедно, цялата църква ги ти представя. Браво си! Трябваше го Господ. Амин. И аз се викам, Некош самите не знаеме што ке дойдат прашени, што ке биде следното, не? И како да се спремаш кога не знаеш што ке те питат. Ама можеш да се молиш и да кажеш, Господи, Олам у Твое име, дай ми мудрост. Там пишува стихове, кај што вика ќе ви изведат пред судови царви, ама не се плашете шо ке кажете оти Светиот Дух ќе зборува преку вас. Со таква мудрост да се запрепастат. Збори за Христос, значи пробайте цело време кога зборувате, сведочите, евангелизирате, централна тема нека остане Библията Христос. Центъра на нашата вера. Не деноминациите, разликите, политиките, бла бла бла, тоа може само да го влада човек. Гледайте, што е може повеќе да избегнувате такви работи. Да, брака са пријатели се благословуваме, ама у Христос сме едно. Тоа унатре дома што било па и у нашата локална црква или или со другите цркви си е наша работа. Тоа не мора сите да знаат. Чујте политичарите прљав вешни, или Балканите а виште. Раскажи го накратко твоето сведоштво за тоа веќе ви кажува и баре одлука. Речи како што јас донесе одлука, ти можеш сега исто така. Што те што ти фале, што те спречува? Ми, па и управо си, а што ме спречува? Зашо па да не пробав? А? Ние често пати се плашиме што ако не одбият. А веруваме ли некој, спрашуваме ли се, а што ако прифанат? А што ако е баш тај човек што къде че Во ми трябваше. М? Баш чекаше некой таков, разочаран, утепан сум целия, скиснал ми се. Хвала Богу! Некој, некој го беше кажувал, примерно, ке се сетам, буквално на човек сега, може малко драматично, екстремни са примерите, ама човек ще се едно му се пушка и вика, Господи, ако ти има. И му нели, телефона, вика, яви се и гледа там към идентификатора Almighty God. Вай се преплаши. Изключи го. Не е можново. И по-ново телефона упорно, упорно. За да накрая успоставя дека оствари било грешка на некоя погребална компания. що тражила, ама ете, ли, човек траже знак. Господи, яви ми се, ако ти има. Батали и пушка и се, добро, признавам, прифакам, шо е да пишуваше Almighty God, семък е Бог. Дека семък на е Бог може да се яви и на идентификатора да видиш ти, Бог ти силува и ти викаш от тази момент. Разбирате ли? Не се случайно работи децата. Префърлило бе. И е, кай префърли 903-та ние тук атомска бомба фърлили, не, ще ви кажа 15 Ако си добил позитивна отлука, води го по молитва. Поврази го с от църква, къде ще може да расте. Надявам се, дека сите овие работи ще ги кажуваме сега, е оствари ќе бидат от помощ и инспирация. Жоки и Оле ќе отидат. Ние викаме, ќе се молиме за нив, ќе нали? се молиме за нив. Ќе ги подржаваме у молитвата. Тоа нека биде и наше летување пред Господ, дека нема да забравяме така лесно. Ама исто дека и нашите задача, нашата домашна задача трябва да я завършим още повече. Да се разпалиме у Господа да правиме все, що е до нас. Ние сме спасени, създадени с цел да сведочиме, да евангелизираме, от Христос. Това ни го заповеда. Господ нека не благословен.